katika aljumua iliyopita mtakumbuka katika Ijumaa iliyopita juu ya mimbari hii tulianza maudhui ambayo iliitwa alhaqaiqu an-naqliyah عن تعظيم المخلوقات للشخصية النبوية موضوع hii tulianza katika aljumua iliyopita hakika za kinukuu kuhusiana na kuadhimisha viumbe nafasi ya unabii wa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukaeleza tuliyoeleza katika Ijumaa ile iliyopita katika kuizungumzia mada hii na leo insha Allah taala kwa taufiki ya Allah tutaiendeleza mada hii na pengine tukahitimisha yale ambayo tulikusudia kuyasema na kuufikisha ujumbe kwa waislamu ndugu zangu waislamu kwa hakika mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama tulivyoeleza anayo nafasi ya kipekee kwenye umma huu Allah subhanahu wa ta'ala alimleta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa ni mtume mtume ambaye anatokana na sisi ni mwanadamu mwenzetu lam yakun alayhi salatu wassalam min almalaika hakuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni katika malaika wala hakuwa mtume alayhi salatu wassalam min aljan hakuwa ni katika majini bal kana alayhi salatu wassalam min bani adam bali alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni katika wanadamu ana tabia na nyenendo za kibinadamu akaletwa bwana huyu alayhi salatu wasalam kama mtume wa umma huu na mwalimu na kiongozi atufundishe yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anataka sisi tuyafanye atufundishe mambo hayo atuelekeze na atuhimize bali atukanye sisi na atukataze na yale yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hataki sisi kuyafanya aifanye kazi hiyo ya kutukanya na kutuzuia na hili ni kwenye nyanja zote kuanzia upande wa itikadi kwenye mambo ya kiibada kwenye mambo ya tabia na maadili mambo ya akhlaqi mbalimbali na mengineyo katika mambo ya ya Kiislamu amekuja mtume huyu kutufundisha na mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na pupa sana ya kutuongoza sisi tuelekee njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na alikuwa anaumia sana pale ambapo watu wanakiuka na wanafanya ukaidi kwenye njia Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anapata huzuni sana Allah anamzungumza mtume alayhi salam kwenye Qur'an alivyokuwa qala Allah ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfusikum kwa hakika nyinyi waislamu enyi wanadamu amekujilieni nyinyi mtume atokanaye na nafsi zenu ni mwanadamu mwenzenu angalia sifa za mtume alayhi salatu wasalam azizun alayhi ma anittum yanakuwa ni mazito juu yake mtume alayhi salam yale mabaya ambayo yanakusibuni nyinyi nyinyi waislamu mkipata madhara mkipata majanga misukosuko mbalimbali mtu wa kwanza mwenye kuumia ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam azizun alayhi ma anittum yanakuwa ni mazito kwake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yale mabaya ambayo yanakuteni anaumia kwa maumivu ya umma wake alayhi salatu wassalam harisun alaikum ni mwenye pupa juu yenu anapupa alayhi salatu wassalam juu ya kukuongozeni ay harisun ala hidayatikum anapupa alayhi salatu wassalam nyinyi muongoke mtoke katika kiza cha shirki mje katika nuru ya tauhid muache maasi ya bid'a mje katika taa ya sunna muache dhulma mje kwenye uadilifu anapupa ya kuwaongoza nyinyi bilmu'minina raufur rahim mtume huyo alayhi salatu wassalam kwa waumini ni mpole mwenye huruma nyingi alayhi salatu wassalam hadha nabiyu nabiyu rahma huyu mtume wa rahma alipatikana duniani katika mwezi kama huu tuliokuwa nao mwezi wa rabiul awwal mwezi wa mfungo sita tukaeleza kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam nafasi yake ni kubwa wameitambua nafasi yake viumbe wengine wasiokuwa wanadamu na majini wameitambua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mawe yaliitambua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam miti iliitambua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali hata wanyama walitambua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa masikitiko makubwa wako wanadamu ambao Allah amewapa akili na amewapa utawala katika ardhi amewaneemesha kwa neema mbalimbali wanadamu wamekirimiwa na Allah lakini bado mpaka leo hawajatambua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye nafsi zao na kwenye maisha yao inawezekana baadhi yao wakasema kwa vinywa vyao kwamba tunamtambua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunampenda sisi wakajigamba kabisa nahnu ahbabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakasema sisi ni vipenzi bwana wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam sisi na mtume ni hatua kwa hatua kuna wenye kusema hivyo pete na kidole bwana akitoa mguu tunaweka mguu sisi na yeye lakini yakawa haya ni maneno tu matupu yasiyo na uhalisia wa matendo wa hakadha halu kathiri min almuslimin na hivi ndivyo ilivyo hali ya wengi katika waislamu wale wenye kudai kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumpenda sikwambii wale walio mbali kabisa ambao uislamu wao umebakia ni majina tu majina mazuri mazuri ya Kiislamu lakini hawako katika mfumo wa Uislamu ulioletwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, tufahamu sisi mtume huyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuna fadhila kubwa sana sisi kumtukuza, sisi kumheshimu na kumfuata alaihi salatu wassalam, awe ndiyo kiigizo chetu sisi maisha yetu yote tunamfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yale ambayo ameyafundisha akayakubali tutayaandama mambo hayo tutayafuata mambo hayo yale yote aliyoyakataza akayakemea haraka mno tutakoma sisi tutayawacha mambo hayo hatutoendelea nayo ta'dhiman linnabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya kumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika suratul a'raf Allah subhanahu wa ta'ala katika baadhi ya ayat kuanzia aya 150 na kushuka alikuwa akizungumza na bani Israili wana wa Israili ambao kwa hakika walineemeshwa kwa neema za kuletewa vitabu na wakatumiwa manabii katika vitabu maarufu kabisa vilivyoshuka kwao ni at-Taurah ni Taurati ya Musa alayhi salam walishushiwa wana wa Israeli wa kana Musa alayhi salam min bani Israeli alikuwa ni katika wao katika vitabu vile vile ambavyo walishushiwa al-Injil ni injili aliyopewa Isa ibn Maryam alayhi salam Yesu wa huwa min bani Israeli na yeye pia alikuwa ni katika bani Israeli Allah aliwapa neema hawa bani Israeli kisha akamleta mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kutanguliwa na manabii waliotangulia wakiwa manabii wa bani Israili akamleta mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada ya kutangulia vitabu vilivyotangulia kama Taurati na Injili wa Zabur akamtuma Muhammad na Qur'an hapa ni Israili hawa walikuwa wanazijua alama za mtume huyu kwamba ni mtume wa haki lakini kwa ujeuri tunainda na ususu wavu walimkataa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam bali walikataa sheria zake ambazo wanajua kabisa sheria zilizokuja na Qur'ani zina wepesi zimekuja kuondoa uzito kuliko zile ambazo zilikuwa kwenye Taurati na Injili wanafahamu hilo lakini hawakukubali basi Allah baada ya maelezo mengi juu ya hawa ni Israeli akaeleza akiwajibu bani israeli kwa sababu walikuwa wanajigamba kwamba wao wana Taurati, wao wana Injili, wakiviamini vitabu hivyo itawatosha wao, wao ni waumini. Bwana, walikuwa wakijigamba hivyo. Allah anawaonyesha waumini wa kweli nkina nani kwa kuwaambia alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi, wale ambao wanamfuata rasuli nabii al-ummiya asiyejua kusoma kilichoandikwa alladhi yajidunahu maktuban indahum nabii ambaye wanampata wanamkuta ameandikwa sifa zake kwa wao fi taurati wal injili sifa zake muhammadi zimesheheni ndani ya taurati na ndani ya injili kisha Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza yaamuruhum bil wa yanhahum 'anil munkar nabii huyu anawaamrisha wao mema na anawakataza maovu mabaya wayuhillu lahum at-tayyibat wayuharrimu alayhim al-khaba'ith na mtume alayhi salam anawahalalishia wao vitu vizuri vyenye kupendeza na anawaharamishia vitu vichafu vibaya bali si hilo wayadhau anhum israhum na anawaondoshia wao mazito yao yale mazito waliokuwa nayo katika sheria za Injili na Taurati walaglala allati kanat alaihim na anawaondoshea cheni ambazo zilikuwa zimefungwa kwenye shingo zao sheria ngumu walikuwa nazo Mtume Ali salam amekuja na sheria nyepesi kisha anasema falladhina amanu bih na wale ambao wamemwamini mtume huyo hawa ndio waumini sasa falladhina amanu bih na wale ambao wamemwamini yeye yani Muhammad waazzaruhu ay wahtaramuhu wa waqaruhu na wakamheshimu huyo Muhammad wakamtukuza waazzaruhu ay wakamheshimu wanasaruhu na wakamnusuru kwa maana wakamtetea wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah na wakaifuata nuru ambayo imeteremshwa pamoja naye huyo Muhammad wakafuata Qur'an bani Israili hao na wengine wote katika wanadamu wakimfuata huyu na utaratibu waliokuja nao wakamheshimu faulaika humul muflihun basi hao ndio wale ambao wamefaulu fi hadha an الفلاح في توقير wa النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجلاله أيها الناس والله نقزانك kufaulu kwetu sisi ni kwenye kumheshimu huyu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumtukuza katika nafsi zetu na hilo likipatikana litatupa athar ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kutii yale mafundisho yaliyokuja nayo wala hawatapatikana watu katika waislamu wenye kuziacha nyenendo za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam au wakawa wanazichukia sunna za mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam watu hawa hawatapatikana watu ambao akitajwa mtume alayhi salam na sunna zake wanachukia wanasikia vibaya kwa kuwa wameambiwa hii ni sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam watu hawa wapo wenye kuzichukia sunna za mtume alayhi salam na wanapata kichefuchefu wakati mwingine wakisikia sunna zimetajwa bali wanazidharau na kuzikejeli na kufanya ndio mahala pa mzaha baadhi yao wanaitwa mashekhe na waalimu hii ni kwa sababu ya wao kutokujua kwa dalili nafasi hadhi aliyokuwa nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ndiyo maana wanachukulia kawaida tu yale mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambayo wanaambiwa hii ni sunna wanachukulia ni jambo dogo kitu kidogo tu utapata thawabu ukifanya ukiachana nacho huna dhambi wewe ndiyo mtazamo wa waislamu wengi karibu ule bwana walau sunna eh tafsiri yake kidogo vitonge viwili vitatu tu eh kitu kidogo sana watu wamechukulia mafundisho ya mtume huyu katika mzaha huu sasa hebu tujifunze leo viumbe wengine walivyokuwa wakimheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam na hii ni sehemu ya kujipima riwaya ziko nyingi sana lakini nitazungumza baadhi tu kwa leo siwezi kuzungumza zote riwaya ya kwanza rawal imam al-bukhari rahimahullah ta'ala min حديث abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu al-imam al-bukhari katika sahihi yake ametaja riwaya riwaya hii anaisimulia sahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu suila yani alayhi salatu wasalam aliulizwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam an lailatil jinn allati ja'u fiha aliulizwa ule usiku wa majini majini walikuja msikitini kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kusikiliza wahi wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran alayat majini walikuja kikundi cha majini katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakisikiliza Qur'ani ikisomwa sasa akaulizwa mtume alayhi salam kuhusiana na ule usiku wa majini ambapo walikuja wale majini liuslimu ala ala, ala yadi nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuja kwa ajili wasilimu kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume akaambiwa kaifa kaifa arafta dhalik vipi ulilijua hilo kwamba pana majini pale baadhi ya riwaya zimesema faqila lah pakasemwa kuambiwa Abdullah bin Mas'ud kaifa arafa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhalik vipi alifahamu mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo hilo kwamba pana majini wamekuja hapa kwa ajili ya kuslimu qal akasema Abdullah bin Mas'ud akiwajibu adhanatuhu bihim shajaratun ulimfahamisha mtume alayhi salam kunako majini wale mti uliokuwa karibu na msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba pana viumbe wengine wako hapa wanasikiza darasa yako adhanatuhu bihim shajara ulimjulisha yeye mtume alayhi salam kunako wale majini mti Abdullah bin Mas'ud ameyaeleza haya kwa kuwa walielezwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiyo ni riwaya kwanza riwaya nyingine ya kuisha viumbe walivyokuwa kimthamini na kumtambua mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma rawa al-imam muslim rahimahullahu ta'ala riwaya hii inapatikana ndani ya sahih muslim min hadithi jabir ibn samura radiyallahu ta'ala anhu yaqulu jabir ibn samura anna ar-rasul sallallahu alaihi wa الله wasallam qala kwamba mtume sallallahu alaihi wa الله wasallam alisema inni la a'rifu hajaran bi makkata كان يسلم علي قبل أن أبعث وإني لأعرفه الآن أنا سبب تومي عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا مي ميمن لجوجيوه بمكة يوهي للكو مكة كان يسلم علي للكوه لجيوه لكن سلمي ميمي قبل أن أبعث قبل سجفه وطومي نهيز لك بشارات wa muqaddimati nubuwa ni katika bishara viashiria na mambo ya miujiza ambayo yalitangulizwa kabla ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupewa utume alikuwa akiandaliwa palikuwa na jiwe likimjua na likimsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutumilizwa mtume anasema wa inni la a'rifuhu al'an na mimi nalijua ilo jiwe hata sasa nalifahamu lilikuwa likinipa salamu عليه الصلاة والسلام قال أهل العلم فهذه الجمادات تدرك أن هذا نبي الله مع علماء ونسيمة وكشير يشعرفه فهذه الجمادات هذي بتفقوم هذي كما في لماوي تدرك أن هذا نبي الله في نديريك في لفهمشوا وما هو نمتم الله وأن الله قد بعثه وأرسله na kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemleta huyu na amemtuma huyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa nabii wa umma bali wanasema ulama walau nataqat kullu al lama nataqat illa bi anna Muhammadan rasulullah na lau yangelitamka mawe yote yangeruhusiwa yaongee ya na sisi tuyasikie basi yasingetamka isipokuwa ni kwamba Muhammadin صلى الله عليه واله وسلم نمتمي الله روايه 3 عند ابن ماجه امهتاج الامام ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى نيني حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه نحديثه نقصه كرف خبري زكي ني pale ambapo watu wa taif walivompiga صلى الله عليه واله وسلم wasallam alipoenda kuwalingania wakamtupia mawe kuikataa da'wa yake mawe yale yakamfika mtume sallallahu alaihi wasallam akajeruhika ikawa anabubujika damu alaihi salatu wasalam Jibril alaihi salam akaja kwa mtume alayhi salam katika hali ile katika hali ile na mtume anavuja damu wa huwa hazinun alaihi salatu wasalam na hali ya kuwa ana huzuni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Jibril akataka kumuonyesha mtume alayhi salatu wasalam muujiza wa utume wake na kwamba yeye ni mtu bora akamwambia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam je sikuonyesha jambo ambalo laonyesha ukweli wa utume wako hadithi ni ndefu ninaikata mtume alayhi salam akakubali bala faqal jibril alayhi salam akasema jibril alayhi salam kumwambia muhammad ya muhammad ud'u tilka ash-shajara ewe Muhammad hebu uite ule mti pale anataka kumliwaza Mtume Ali salam katika hali ya huzuni aliyokuwa nao amwambia uite ule mti pale fadaaha Mtume Ali salam akauita mti palikuwa na mti akauita mti ule fajaat tahubbu al-ardha khabba ukaja mti ule unaingoa ardhi kuingoa mti ule baada ya kuitwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukaja ule mti hali ya kuwa unaing'oa ardhi ile kuing'oa hata wakafat baina yadayhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka ukasimama mbele ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala lah ay jibril alaihi salam akasema tena jibril alaihi salam kumwambia mtume ya muhammad murha e muhammad uamrishe huo mti faltarji urudi mahala pake faamaraha faamaraha sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume akauamrisha ule mti farajaat ila haithu kanat ukarejea mti ule pale ambapo ulikuwa tizama aljamadat vitu vigumu kama miti vinavyotii amri ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na hizi ni riwayat thabita ahadithu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatuzungumzi hadithi hapa za paukwa pakawa kwamba tusimulie hadithi bibi uongo njoo na, na, na utamu uje vile vile na ukweli ukole la hatuzungumzi maneno haya tunazungumza riwaya nukuu thabita kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukio jingine amelitaja alimamu ahmad rahimahullahu ta'ala fi musnadihi min hadithi abdullah ibn ja'far ibn abi talib وهذا الحديث قد صححه العلامة المحدث اليماني الإمام مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى كتك الصحيح المسند حديث ثابت أنا سيما عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه دخلنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكو موجة تلينجية بموجة نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم في حائط من حيطان الأنصار كتك بستاني miongoni mwa mabustani ya maansar masahaba wa kule Madina wenyeji wa Madina walikuwa na bustani ya mitende nzuri kabisa Mtume alayhi salam akaingia katika bustani ile faqal anaelezea Abdullah bin Jaafar fa idha bijamalin tadhrifu ainahu tahamaki wakamkuta ngamia pale ndani ya bustani ile ngamia yule macho yake yanatoa machozi anaubujika machozi walahu haninun na yule ngamia alikuwa ana sauti nasikika kama mwenye kunungunika hivi na kulia faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipomtazama yule ngamia faqal liman hadha aljamal ni wanani huyu ngamia faqala fata min alansar akasema kijana mmoja katika ansar vijana wa madina pale innahu li ya rasul allah huyo ngamia ni wangu mimi ewe mtume wa Allah faqal mtume akasema akimwambia yule kijana ittaqullaha fi hadhihi albahima nyinyi muogopeni Allah kwa hawa wanyama muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa wanyama hawa innahu yashtaki ilayya huyu ngamia huyu ananishtakia mimi ananilalamikia mimi annakum tud'ibunahu kwamba nyinyi mnamsulubu kwa kazi mnamfanyisha kazi ngumu lakini kibaya zaidi watujiunahu na mnamwacha na njaa mnamfanyisha kazi ngumu lakini hamumlishi hamumpi kitu angalia maneno haya angalia riwaya hii jamal ngamia alipomuona mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akajua hapa ni mahala sahihi pa kupeleka mashtaka yangu kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hayawanat wanyama qala ahlul ilm wanasema ulama kwenye hadithi hii faljamalu ngamia huyu arafa ila man yashtaki alijua ashtakie kwa nani biman qassara fi haqqihi kwa yule ambaye amezembea kwenye haki yake akamshtakia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam riwaya nyingine ambayo ninaitaja hapa inda limam ahmad aidan imetajwa riwaya hii kwa imamu ahmad rahimahullahu ta'ala vile vile an aisha radhiyallahu ta'ala anha wa hadhihi riwaya صححها العلامة الألباني رحمه الله تعالى والوادعي رحمة الله تعالى على الجميع الإمام الألباني أمن سيئيش حديثه والشيخ مقبل بن هادي الوادعي كي سيئيش حديثه الحديث عند الإمام أحمد حديث عائشة قالت كان ali rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wahshun walikuwa watu wa nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasimulia mama Aisha walikuwa wana mnyama na huyu ni mnyama wa majangwani wanasema hayawanul bar alikuwa katika wale wanyama wa jangwani wanyama pori mnyama katika wanyama wa porini alikuwepo katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam shuraha wa hadithi wanasema mnyama huyu aliwindwa katika mipaka ya nje ya haram na ilikuwa ni kawaida jamii ya mtume alayhi salam na masahaba kuishi na baadhi ya wanyama wapole wa porini kama wanaofanya baadhi ya watu leo wanakaa na wanyama vidigidigi hivi swala utavikuta nyumbani wako navyo eh kwa hivyo alikuwa mtume alayhi salam watu wake wana mnyama wanakaa naye nyumbani fa idha kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka Aisha anasimulia kijimnyama hiki laiba washtad anafanya mchezo mwingi na anazidi anacheza sana wa akbala wa adbara anaenda anarudi anaingia anatoka michezo mingi anafanya akiona mtume ametoka faidha ahassa bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi kad dakhala kijimnyama hiki akihisi tu kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameingia ndani yuko nyumbani Aisha anasema rabada ai hadaa hujilaza tuli analala kimya kabisa falam yataramram hatoi sauti yoyote ai lam yusdir sautan hatoi sauti yoyote kimya maadama rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait muda wa kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika nyumba hachezi anakaa chini kimya Aisha anasema karahiyata an yuudhiyahu kwa kuchukia asije akamuudhi mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kijinyama cha kurini kinajua nafasi ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwamba si wa kumuudhi alayhi salatu wassalam riwaya nyingine عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة radhiallahu ta'ala anhu na riwaya hii inazungumzia vitu vigumu kama milima al-Imam al-Bukhari ametaja riwaya kupitia hadithi ya Abi Huraira anna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam suida jabal Uhud siku moja alipanda katika mlima wa Uhud huwa alayhi salam wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman akiwa yeye mtume alayhi salatu wasalam akiwa na Abu Bakar akiwa na Uthman wakapanda juu ya mlima Uhud farajafa bihimul jabal ukawatetemesha ule mlima mlima ukatikisika faqala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam uthbut uhud mtume akasema tulia mlima uhud tulia wewe fa inna fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan kwani hakika si vinginevyo amekaa juu yako hapa mtume na siddiq na pana siddiqi hapa wa shahidan na pana mashahidi wawili yani Umar wa Uthman wako juu yako tulia takulu riwayat zinasema riwaya fathabata aljabalu likatulia jabali walam yataharrak baada dhalik na halikutikisika baada ya hapo ta'atan li rasulina sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya kumtii mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wallahu ta'ala a'la wa a'lam الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحاب الكرام أجمعين أما بعد الإمام أبو داود والحاكم وأحمد وميتاج رواية nyingine عن عبد الله بن قرط رضي الله تعالى عنه أنا سمولي عبد الله بن قرط أنا سيما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تمي عليه السلام amesema katika maneno yake a'dhamu al-ayyam 'inda Allah yawm an-nahr siku kubwa zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kuchinja yawm al-ashir min shahri dhil-hijja ile siku ya kumi ya mwezi wa dhul-hijja katika ile idi ya mfungo tatu siku ya idi ile ile ndiyo siku kubwa katika ayami dunia kisha anasema thumma yaumul qarni kisha anafuatia kwa ukubwa siku ya kutulia mina wa huwa yaumul hadi ashar na ile siku ya moja ambapo mahujaji wanaendelea kuchinja na wanabakia mina hawaondoki pale katika siku ile siku hii inafuatia kwa kwa ukubwa baada ya yaumun nahri anasema hivyo mtume alayhi salatu wasalam sasa Abdullah bin Qurt anasimulia tukio ambalo lilitokea ile siku masahaba na mtume alayhi salam wakiwa wanachinja mina qala wa qurriba ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam khamsu badanatin waliletwa kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika ile siku ya kuchinja ngamia watano au sittun baadhi baadhi ya riwaya zinasema au walikuwa ngamia sita yanharuhunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya wachinje ngamia wale mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam angalia riwaya anasema Abdullah bin Qurt fatafiqna yazdalifna ilayhi alayhi salatu wasalam ay fabadana wakaanza wale ngamia wanajisogeza kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazdalifna baadhi ya ulama wanasema yandafi'na wa wayusabiqna ikawa wanajitupa kwa mtume alayhi salam na wanashindana kwenda biayatihinna yabda'u biha kwamba kila mmoja anataka aanzwe na mtume alayhi salatu wasalam kwenye kuchinjwa biayatihinna yabdau biha ni kwa ngamia yupi ataanza naye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadhihi albahaim hawa wanyama wanajisogeza kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakishindana kwenye kuchinjwa wanasema ulama fa ya subhanallah kutakasika ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala hadhihi alibil hawa ni ngamia tu wa hiya fi hali atawajjuh ila nahriha na ngamia hawa wapo kwenye hali ya kuelekea kuchinjwa wanakwenda kufa tuhibbu an yanharaha ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a dhalik wanapenda wachinjwe na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hubban fihi kwa kumpenda mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam الروايه الاخيره riwaya mwisho kwa leo nimalizie hii kwa sababu siwezi kuzimaliza inda al-bukhari min hadith jabir huyu ni jabir ibn abdullah al-imam al-bukhari kataja riwaya nyingine hadithi ya jabir ibn abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bali hadithi hii imetajwa na masahaba wengine kama abdullah ibn abbas na wengineo kwamba mtume alayhi salam kana anna ar-rasula sallallahu alayhi wasallam kana yakhutubu ala jid'in mtume alayhi salam katika msikiti wake madina mwanzo mwa uislamu alikuwa akitoa khutba juu ya kigogo cha mtende kabla ya kutengenezewa membar alikuwa na khutubu akisimama juu ya kigogo cha mtende waudhi'a al-minbar waudhi'a al-minbar inasema ikaletwa membar ikatengenezwa membar linabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema Jabir fauziha al-jidh'u kikaondoshwa kile kigogo ambacho mtume alayhi salam alikuwa akisimama juu yake akikutubu wa wudhi'a al-minbar na ikawekwa minbar liyakhtuba alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ili akhutubu juu yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fasumi'a liljidhi haninun pakasikika kutokea pale kwenye kigogo kile kigogo kilichoondolewa katika msikiti wa mtume alayhi salam ikasikika sauti kutokea kwenye kigogo kile cha mtume alayhi salatu wasalam asema ka sauti al-ishar kama vile sauti ya ngamia anayekurubia kujifungua wanasema annaqa albaligha fi fi hamliha ash-shahr al-ashir al-ishar ni ngamia ambaye amefikia katika ujauzito wake katika mwezi wake wa kumi maana ngamia mimba yake ni miezi 12 mpaka miezi 14 ndio anajifungua mtoto wake ngamia mjamzito aliyochoka kabisa ambaye analia kwa kwa unyonge kile kigogo kilisikika kikitoa sauti kama ya huyu ngamia mjamzito fanasala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al mtume alayhi salam akashuka minbar wahtadhana al na akaenda akakikumbatia kile kigogo kama anakibembeleza alayhi salatu wassalam katika riwaya ibn Abbas anasema faqala an nabiyyu صلى الله عليه وآله وسلم ابن عباس كني رواية ياكي وكيتها هي جابر أكسيم فقال النبي لو لم أحتضنه لو نسيني كيكمباتية كيلي كيغوغو نكو كيبمبليزا لحن إلى يوم القيامة كنجليا مبقى سيكو يقيام كسيني نمازا كي فهذا جذع هو نمتي كيغوغو شمتي بكى حين فارقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيلي والله kwa kuwa mtume alayhi salamu amekiacha sasa hapandi juu yangu tena anapanda katika mimbar kikapata huzuni hichi kigogo kikalia fawa asafa masikitiko yaliyoje kutu sisi kam min almuslimin yufariquna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam fima jaa bihi wala yubalun ni waislamu wangapi wanakwenda kinyume na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa yale ambayo amekuja nayo katika dini na wala hawajali hawako tayari kuwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye mafundisho yake vitu vigumu kama hivi vigogo vimeachwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam vinalia hebu chukua hizi nukuu uangalie viumbe hawa wasiokuwa mwanadamu wala majini viumbe ambao hawajapewa ufahamu kama tuliopewa sisi hawana akili kama ya kwetu na sisi tumefanywa ni wasimamizi kwenye viumbe hivi hapa ardhini walikuwa wakimuenzi na kumtukuza na kumheshimu mtume sallallahu alaihi wa sallam tanabbah zindukana ndugu yangu muislamu hebu amka kwenye huo usingizi wako wa kuendelea kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wa sallam mlete mtume wako katika maisha yako mfuate mtume sallallahu alaihi wa sallam kwenye mafundisho yake kwenye itikadi yake kwenye ibada zake kwenye miamala yake kwenye tabia zake kwenye mambo yote mfuate mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam liannaka khalifatullah fil ardh wewe umetawalishwa na Allah kwenye ardhi viumbe wengine walimtii mtume alaihi salatu wasalam kwa kiasi kikubwa sana nasikitika ikiwa sisi tutashindwa na miti kwenye kumwandama mtume alaihi salam tutashindwa na mawe tutashindwa na wanyama na sio tutashindwa wengi wetu tumeshashindwa hatuna utaratibu wa kumtii na kumfuata mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tunazidiwa na viumbe hawa tubadilikeni turudini kwa Allah tutubieni kwa Allah tumfuateni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam falladhina amanu bih wale ambao wamemwamini mtume alayhi salam Qur'ani yasema waazzaru wakamheshimu wanasaruhu wakamnusuru wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ah wakafuata nuru aliyokuja nayo alquran wa sunna ulaika humul muflihun hao ndio ambao watafaulu kinyume cha hao ni watu waliofeli na watakuja kujuta wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabi alkiram ajma'in wa jazakumullahu khairan wa aqimis salah